Algoi havas multain talentoin. Algoi eble ne appartenas al la plei popularai plantoi. Ili ne estas ocul frape belai, sed estas genai, cena giado. Malgrau tio, ili capablas multe, cae estas extreme utilai. Unu afero estas clara. La vivo, kiel nigin conas hodiau, sen algoi ne existus. Algoi estas la plei novai plantoi de la mondo, ca ili portis antau circau tri miliardoi da jaroi la oxigenon sur la teron. Ancau hodiau ili productas ancorau inter quindec gis octec procentoin de la entuta oxigeno. Algoi aperas en maroi, lagoi, riveroi, marcetoi. Quelcae spezioi povas disvolvi tiel grandega in floroin, che oni povas ec vidition el la cosmo. Algoi, ancao trovigas sur tegmentoi, cae sur fasadoi de construagioi. Ciel licenoi, ili vivas simbiose cun fungoi, exemple sur arboi au muroi. Existas monscale pli ol quarcent mil algae specioi, supposas esploristoi. El tiui, nur circau dudec procentoi, estas gis nun conatai. Malgrau tio, algoi estas multflanque utiligeblai. Oni applicas ilin plei ofte en la nutrage industrio, sed ancau en la metio de construado, cae en la industrioi pri farmacio, texajoi, cae bioenergio. Sciencistoi vidas, che algoi havas ancorau pli da casitai talentoi. Algoi estos usatai en la medicino. Certai consisteroi de la rugiai algoi, la tiel nomatai sulfatai polisaccharidoi, possedas contrau inflamain, contrau tumorain, cae immunologiaen funccioin. Ili povas ec esti utilae en la curazzado de covim decnau. Contrau la pandemio de gripo, ho unu no unu, la rugiae algoi estis efficae, ciel tion confirmas la monda san organizo. Algoi liveras multain nutrain substanzoin, exemple proteinoin, magnesion, calcion, cae la vitaminoin A, B, dectu, cae C. Ec se vi ne shatas asiaen pladoin, vi certe jam englutis calcain algoin. Ili estas kiel ligilo, grava consistero en planta lacto, pudingo, yogurto, cae ec en glaciajo, cae estas applicatae kiel stabilisilo, en margarino cae frescia fromaggio. Dum septembro de la iaro du mil dudec, estis starigita alga arbo en la Franza urbo Toulouse, por purigi la aeron. Celo de la experimento estas filtrigi ducent mil cubain metroin da urba aero per microalgoi ca per tio capti unu tunon da carbon dioxido en jaro. Se la esperoi pri pura aero confirmigios, algai arboi, en urboi, versaine pli ofte aperos. Ciu algoi povus esti la estontezzo de la constru industrio? En Hamburgo staras jam ecte la jaro 2003 alga domo la verda fasado consistas el foto biocolectiloi quiui en microalgoin. En la vitrae fasadae elementoi, quiui estas plenigitai per aquo, la algoi estas bredatai, cae vendatai tiam, ciel nutrajo. La energio, el la fotosintesae procesoi, de la algoi, servas ali flanque, por heiti la construagion. Franzai esploristoi el trovis, che eblas ancau producti asfalton el algoi. La plantoi anstat la nafto en havan bitumon. Tiel eblas spari la trovagioin de nafto. Cai ne nur tio eblas. En Japanio, ecte la jaro du mildec quar, veturadas autobuso, kiu survoias voyas, helpete alga diselo. Tiu fuelo povus reducti climato damagia en aerigoin ie pli olla duono, el calculis esploristoi. Brunai algoi estas secigatai, dishacatai, muelatai, cae fine ligatai en cellulosain fibroin. Tiu materialo nomigas sisel, el quiu eblas fari vestagioin. El alga oleo ali eblas producti shaum sandaloin. La mola bio shaumo povas esti mal componata de microorganismoi same rapide kiel plantoi au mangiajo restagioi. Nu, estas clare che algoi ne povas haltigi la malionigion, sed ili povas helpi por ne videbligi tion. Proximume quindec algae specioi servas por cosmeticae applicoi en concernai hoteloi cae belezzo salonoi. La naturae efic substanzoi de la algoi laudire estas mult promessa rimedo contra un maliunigio de la auto cae stresso sulcoi.